بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاوس بن كيسان رحمه الله أمر بن دينار وكش haqida shunday ما رأيت أحدا قط مثل طاوس بن كيسان o'zini zamonasidagi odamlar orasi ichida Tavus ibn Kisondek boshqa kishini ko'rmadim. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining qo'lida tarbiya topgan, 50 ga yaqin sahobaning qo'lida ta'lim olgan zot, Tavus ibn Kayson. Ularning qo'lida ta'lim olar ekan, bu kishining qalbida nur, tilida nur va qilayotgan ishlarida nur zohir bo'ldi. Muhammadiya madrasasining ustozlarining qo'lida ta'lim olar ekan, bu sahobalarning qo'lida ularning iymondagi mustahkamligidan o'rgandi. lahjadagi sog'lig'ini ta'lim oldi. Dunyodan behojat bo'lishlik, oxiratga rag'bat qilishlikda ularni yo'lini tutdi. Tavus Kison haq so'zni aytadigan kishilardan. Haq so'zni aytishlik qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik qiymatga tushmasin, lekin haqni aytishlikdan bu kishi aslo ortga qaytmasin. Chunki Muhammadiya madrasasida ta'lim olar ekan, u kishi din nasihat ekanligini tushunib yetgan edi. Din nasihat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan din nima deb so'raganlarida Rasululloh din nasihat deganlar. Kim uchun deganida nasihat Alloh uchun, kitobi uchun, rasuli uchun, musulmonlarning boshliqlari va ommalari uchun deyilgan. Mana shu narsani tushungan edi. Tavus ibn Kisonning hayotiy tajribasi hamma yaxshilik ham, yomonlik ham amirlardan boshlanishligini o'rgatgan edi. Ya'ni amir, boshliq solih bo'lsa, raiyat salohiyatli bo'ladi. Agar amir fosib bo'lsa, raiyat ham fosib bo'ladi. Shuning uchun bu kishi amirlarga nasihat qilishlikda nohota bir shijoat ko'rsatadi. Amir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, raiyat albatta yaxshi bo'ladi. Bu kishining o'zining asl ismi Zakavon ibn Kayson. lekin tarixda Tovus ibn Kayson nomi bilan mashhur bo'lgan. Tavus ibn Kison asli Yamanlik bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning harakatiniga chek qo'ygan Hajjoj ibn Yusuf Saqafiy o'zini ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafiyni Yamanga vali qilgan edi. Tavus ibn Kison yashagan davrda Yamanning valisi, demak, Hajjoj ibn Yusuf Saqafiyning ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafiy edi. Endi Muhammad ibn Yusuf as saqafi akasida bor bo'lgan qanaqa yomon sifat bo'lsa, ukasida ham shu sifat bor edi. Shomning salqin kunlarining birida Tavus ibn Kison o'zining hamrohi Vahb ibn Munabbih bilan endi Yamanning valisi Muhammad ibn Yusuf as saqafini majlisiga kirdi. Yamanning valisi valiga nasihat qilishlik kerak. Bu vali yuqorida aytganimizdek akasi Hajjoj ibn Yusufning singari ko'p yomon sifatlarga ega. Unga Allohni eslatib, qiyomatni eslatib, do'zax bilan qo'rqitib, jannat bilan umidlantirib turgan paytda Muhammad ibn Yusuf as-Saqafi qalbi yumshab ketdi-da, xizmatkor yigitga qarab, "O'y bola" dedi. Bir zaton olib chiqib, shayximiz ustiga yopib qo'ydi. Yani e, nasihat qilib turgan joyida hali xizmatchi bola zar to'mlab kelayotganiga tashlab qo'ydi. tovusimni ibn bunga parvo qilmadida nasihatini davom ettirdi. Nasihatni davom ettirishlik orasida yelkasini qimillat-qimillatib turib, to'nni yerga tushirib yubordi. Nasihatini tugatdida shat chiqib ketdi. To'n yerda qoldi. Vali bu kishini qilgan ishidan g'azabi shunday bir yuzidan ko'rinib turardi. Lekin hech narsa demadi. Bu ishi bilan uni haqorat qilganday bo'ldi. Tovus ibn Kison yelkasidan tushirib chiqib ketdi. Billa Tovus bilan amirning majlisiga kirgan Vahb Munabbih aytdiki, amirni g'azabiga qolishingizda keragi yo'q edi. Indamasdan olib chiqsiz bo'lmasmidi? Bozorga borib sotib, qimmatga o'rnida kambag'allarga sadaqa qilib yuborardingiz. Nima keragi bor shu ishni deganida Tovus ibn Kison aytdiki, aytadigan gapi shuni dedi. Mendan keyin keladigan olimlar biz ham olsak, tovusimni kisondaga olyapmizlar deb meni hujjat qilishadimi? Mendan keyingilar olganini bilishadi-yu, lekin ihson olganini bilishmaydilar. Shuning uchun onadim deydi. Muhammad ibn Yusuf as-Saqafiy tovusimni kisonni qilgan bu ishidan norozi bo'ldi. Xuddi bir qasos olmoqchi bo'lgandek, ozgina vaqt o'tgandan keyin 700 dinor solingan, 700 oltin dinor solingan xalqada pulni berdida, o'zini xizmatkorlar orasida nihoyatda bir hushyor, aqlli, ziyrak odam qo'liga berib, shu pulni olib berasan, olmasligiga qo'ymaysan. Agar berib, oldirib kelsang, men senga ko'p inom ihsonlar qilaman, o'zimga yaqin odamlardan bo'lasan. Haligi xushyor xizmatkor amirda shunday buyruqni oldida Tovus Kison yashaydigan joyga qarab ketdi. U kishi San'o shahridagi Al-Janat degan joyda yashardi. Tovus Kison oldiga xizmatkor bilan keldi, salomlashdi. "Ey Abdurrahmon, mana bu nafaqani amir sizga jo'natdi. Shuni qabul qilar ekansiz." Elchining bu so'ziga Tovus Kison, "Meni bu pullarga hojatim yo'q. Elchi bu mablag'ni tovusni qo'lida qoldirib ketish uchun hamma hiylalarni qo'llab ko'rdi, lekin foydasi bo'lmadi. Nomid bo'lganidan keyin Tovusni beparvo turgandan foydalandida ularga yaqin bo'lgan bir devorni yorig'iga boyagi mablag'ni tashladi, so'ngra qaytib ketdi. Muhammad ibn Yusufning oldiga borib turib, Muhammad ibn Yusufni saqafiyni oldiga borib, pulni berdim dedi. Pulni qoldirib keldim dedi. Amir xursand bo'ldi. Pulni Tavus ibn oldi deb o'yladida endi ikkita o'zini xizmatkorini jo'natib turib aytdiki, boringlar dedi. Ularga ham bir vazifani berdi. Pulni berdim degan odamni qo'shib jo'natdilar. Endi 3 kishi o'lib ketishyapti. tovusimni kisonni uyiga yetib borishib, hali ikki odam aytishdiki, sizga yuborgan elchimiz adashib pulni sizga berib yuboribdi u pul boshqa birovga berilgan, boshqa birovga e, jo'natilgan edi. Shu pulni qaytarib bering deyishdi. Ya'ni shu bilan haligi Muhammad ibn Yusuf as-Saqafiy qasos olmoqchi edi. U aytdiki, olmagan bo'lsam qayerdan qaytaraman dedi. Yo siz pulni olibsiz u deganida haligi birga kelgan elchiga qarovda haligi odam xijolat bo'lganidan, yo'q, meni qo'limda olmadi. Men uni ona devordagi yoriqqa tashab qo'yuvdim dedi. Tashagan bo'lsalar borib olinglar o'shadan. Boruvda haqiqatan pulni qanday tashagan bo'lsa, xaltada shunday turardi, ustiga o'rgimchi insof qo'ygan. Ya'ni qo'lini tegizmaganligi ma'lum edi. Pulni oldi, qaytib ketishdi. Amirni bu kishining ustiga qilgan hiylasi amalga oshmay qoldi. Bu Muhammad ibn Yusufni qilgan bu ishiga Alloh taolo go'yo bir qasos olgandek keyinchalik bir voqea bo'ldi. U voqea shuki, Tavus ibn Kison Makkaga haj qilgani borar ekan, haj qilgani Hajjoj ibn Yusuf ham kelgan edi. ya'ni buni akasi. Tavuf ibn Kisoni kelganini eshitdi-da, o'zini majlisiga huzurga chaqirdi. Hajga savallarını soradı, savollarni so'radi, ulardan hammasiga javob berdi. Shunday savab savol javob qilib o'tirishganida tashqarida bir odam baland ovoz bilan talbiya aytadi. Odamlarning bir diqqatini o'ziga tortgandek qilib, odamlarning qalbini bir eritadigan qilib talbiya aytadi. Hajjoj buni eshitib turib, shu adamda bir ishi bor shekilli, meni aldım kelinglarchi dedi. Hajjoj ibn Yusufni oldiga shu baqir talbiyatli ekan boya kishini olib kelishdi. Majlisda Hajjoj ibn Yusuf, Tavus ibn Kisan va bir qancha boshqa odamlar. Haligi kishiga Hajjoj kimlardan bo'lasan dedi. Haligi kishi musulmonlardan bo'laman dedi. Bundan so'rayotganim yo'q. Qaysi o'lkadansan? Bu haqida so'ramayapman. Qaysi o'lkadansan deganida Yamandan dedi. ya'ni Hajjoj ibn Yusufning ukasi Muhammad ibn Yusuf amir bo'lib turgan o'lkalar. Amiringlarni qanday holatda qoldirib kelding? Ya'ni amirlar qanday odam? deganida ulkan, semiz, yegan, ichgan, oldiga kirdi, chiqdi ko'p bo'lgan odamlar. Ya'ni ukasi haqida yaxshi gaplashishni olayapti. Endi bu odam yaxshi gap gapirmayapti. Semiz, yeb ichib o'tiribdi, kirdi chiqdi ko'p, shunaqa holatda tashlab keldi. Hajjoj bu gapdan norozi bo'lib, bu haqida so'ramayapman sendan. Nimani so'rayapsan deb o'zi? Sizlar bilan qilayotgan muomalasi qanday dedi. Aytdiki, uni bandalarga itoatda Allohga osiy ekanligini, zolim, jabrkor ekanligini ko'rib keldim. Mahluqqa itoat qilyapti, Xoliqqa osiy bo'lyapti, odamlarga zulm qilyapti. Mana shunday holat qoldirib keldi. Ukasi haqida bunaqa yomon gapni eshitib, yonidagi odamlarning oldida xijolat olib yuzi qizardi. So'ngra aytdiki, uni meni huzurimda qanday hurmati balandligini bilib turib, shu gapni gapirasanmi menga? Ya'ni meni ukamligini bilib turib, shunaqa yomon gapirasanmi? Men deyapti boyagi baqirayotgan kishi. Alloh taoloni chaqirganlar deb keldim Baytani tavof qildim payg'ambarimni tasdiqladim. Haj degan qarzimni ado qilgani keldim. Men Allohning mehmoniman. Seni ukangga bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan balandroqmidi? Ukangga seni bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan ko'ra balandroqmidi? Sukut saqladi, javob berishga hech qanday holati yo'q. Tovusimdagi inson aytadi. Endi bu majlisda o'tiribdi, ukasi tovusimni ibn Kisonni boyagandaqa bir haqorat qilmoqchi bo'lib, masxara qilmoqchi bo'lganligi uchun Alloh taolo bu yerdan uni boshqa tomondan javobini berib qo'ydi. Haligi odam ruxsat ham so'ramadi. Unga ruxsat ham bermadi, turib chiqib ketdi. tovusimni kelsan aytadi. Men o'zimni o'zimga o'zim aytdimki, bu solih odam ekan. Bu odam bilan suhbatlashishim kerak. Hali odamlar ichiga kirib ketdi, men topa olmay qolmasdan avval suhbatlashishligim kerak dedi. Istab topib borsam, Ka'batullohga osilgan holda yuzlarini devorlarga surtib duo qilar edi. Parvardigoro o'zingdan panoh tilayman. Parvardigoro o'zingga suyanaman. Parvardigoro sahiyligingdan meni qalbimga xotirjamlik bergin. O'zingning kafolatingdan meni rozi qilgin. Baxillardan va boylardan meni behojat qilgin. Parvardigoro duolarimga ijobat qildir. So'ngra odamlardan bir jamoat kelib Ka'baga urildi, Halilaga qo'shilib hali odam g'oyib bo'lib ketdi. Arafat kunini shom paytli odamlar Arafatdan qaytar ekan, uni ham qaytayotganligini ko'rib qoldi. Hajjojga haqni gapirgan boyagi notanish kishi duo qilar edi. Parvardigoro, agar hajjimni mehnat mashaqqatimni qabul qilmagan bo'lsang, musulmondan boshiga musibat tushganda sabr qilsa Alloh taolo ajr beradi. Hajjimni qabul qilmaganing musibat bo'lib turgan bo'lsa, Hech bo'lmasa shu musibatni berganingga menga nima bergan? Ajr bergin dedi. So'ngra ketdi, topa olmay qoldi. Orqasidan Tavus ibn duo qildi. Uning duosini mening duoyimni qabul qilgan. Uning umidini va mening umidimni ijobat qilgan. Parvardigoro qadamlar toyiladigan kunda bizning qadamlarimizni sobit qildi. Tavus ibn amirlar bilan, valilar bilan bo'lgan mavqiflari bir qancha. Shulardan Hishom ibn Abdul Malik bilan bo'lgan o'rtadagi qissa. Hishom ibn Abdul Malik ko'pchilik musulmonlar uning Amirul Mu'minin bo'lishiga qarshi edi. Hishom ibn Abdul Malik xalifa bo'lganidan keyin haj qilib Makka ga keldi. Haramda turgan paytda o'zining hamrohlariga aytdiki, Rasulullohning sahobalaridan birortasi bormi? Qidiringlar deydi. Sahobalar birinchi ketdan Rafiqul Aloga safar qilishgan. Sahobalardan qolgan emas dedi. Unda tobiinlardan birorta bir ulug'idan olib kelinglar dedi. Tavus ibn Kisonni olib kelishdi. Uni oldiga kirdi, to'g'ri oyoq kiyimi bilan kelib o'tirgan joyiga. Yostig'ini oldiga kavushni yechib qo'ydi. To'g'ri gap chiqib kavushni tevaga qo'ydi. Unga ya Amiral Mu'minin assalomu alaykum demadida, assalomu alaykum ya Hishom dedi. Bu ikkinchi beadoblik bo'ldi. Uni kunyalamadi. Ya Abu Fulan, ya Abu Abdurrahman demadi. Hisham dedi. Undan so'ramasdanlar hamma tik turib, hamma tik turibdi. Hisham o'tirganda taptatib borib o'rniga o'tirib oldi. Ruxsat so'ramadi. Yuzlari qizardi achchig'i kelganidan. Lekin haramda turganligi uchun g'azabini tiydi. So'ngra Tavusga qarab turib, "Ey tovus dedi. Bu nima qilgan ishingiz dedi. Nima qilgan? halifani yana g'azabi keldi. Kavushingizni meni yostiqma olayotgan uyashtirdi Meni assalomu alaykum ya miran mu'minin deb so'rashmasdan yoki kuniyam bilan aytmasdan ismimni aytdingiz dedi. Meni iznimsiz o'tirib oldingiz dedi. Yana nima qilgan deysiz? Shunda har bitta qilgan ishiga xotirjamlik bilan Hovuz javob berib ki "Ay kavushimni yostig'ingizni oldiga yechgan bo'lsam g'azablandingizmi?" dedi. Men bir kunda 5 mahal Parvardigorimning mehrobiga borib, kavushimni yonboshiga yechib qo'yib o'tiraman, Parvardigorim bir marta ham meni malomat qilmaydi dedi. Endi sizga amiral mu'minin deb salom bermagan bo'lsam dedi. Sizni amir bo'lishligingizga musulmonlarning ko'pchiligi rozi emas dedi. Shuning uchun assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb, amiral mu'minin deb sizni tan olib, yolg'onchi bo'lishingizni xolamayman Endi sizni kuniyalab aytsingiz aytmasdan ey Hishom degan kelsak dedi. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini ismi bilan chaqirgan, kuniyasi bilan emas. Ya Davud, ya Yahya, ya Isa, ya Musa degan. Ammo dushmanlarini kunyasi bilan aytgan. tabbatiyada Abi Lahab va tab. Abu Lahabning ikki qo'li qursin degan Kunya degani bolasiga nisbatan aytishlik. Payg'ambarlarini ismi bilan aytgan. Men ham sizning ismingizni aytdim. Endi kunyalar Alloh taolo dushmanlarini aytgan. Endi endi ruxsatsiz o'tib olishimga kelsak dedi. Men Ali roziyallohu anhuning agar jahannam ahlidan bo'lgan kishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, hamma tik turganda o'tirib olgan odamni ko'rib qo'yinglar degan so'zini eshitganman. Shuning uchun o'sha dozoqqa tushadigan odam siz bo'lmasligi uchun oldiga kelib o'tirib oldim, ikkamiz o'tirdik. Demak, hamma tik turgan paytda o'tirib olgan odamni Ali roziyallohu anhu dozoqi degan. O'sha dozoqi bo'lmasligi uchun men yoniga kelib o'tirib oldim. Hishon xijolat bo'ldi. So'ngra boshini quyi solib aytdi: "Ey Abu Abdurrahman, menga nasihat qiling" dedi. Menga nasihat qiling dedi. Tavus ibn Kison Hishomga men Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan shunday so'zni eshitganman. Qisqa nasihat qildi. Albatta, jahannamda nihoyatda katta ilonlar bor va hachirja keladigan chayonlar bor. Ular raiyatning ustida boshliq bo'lib turib, adolat qilmaganlarni chaqib azoblaydi degan. Shuni eshitganman. So'ngra turdi, ketdi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.